if you catch me at the border, I If you come around here, i make I get one in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm that game. Everyone's a winner, we're making our fame. hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, Molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Una setmana més a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. En aquest diumenge, dia 21 d'octubre, quan... Dia 28 d'octubre. I dos minutets del matí comença Onda Libre. Onda Libre. Doncs per començar donarem les dades del programa, que és el número de telèfon en directe, que és el 933177366, el mail del programa, que és ondalibre1917 arroba yahoo.es, 1917 en números, i el blog on podeu descarregar-vos el programa una vegada Uh, em sembla que cap al dilluns a la nit, cap al dimarts ja us el podríeu descarregar, que és espai i www.espaialliberat.blogspot.com o electrònic Com ja sabeu, Onda Libre s'emet a Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM de Barcelona, i per tots aquells que esteu fora de l'àrea metropolitana o preferiu escoltar-lo per internet, teniu www.contrabanda.org per l'emissió online. El programa és en directe fins a dos quarts de dues, fins a les 13.30 d'aquest matí o del migdia ja, i es remetrà el dimarts a partir de les 10 del matí. Doncs després de l'entrada i explicades ja les dades bàsiques del programa, escoltem un tema de música i us expliquem què anem a fer avui en el programa de Onda Libre. aquest 28 d'octubre que donem per començar ja el programa. Eh, avui anem a rebre la trucada d'un uh, d'un company de lluita internacionalista on, eh, on ens farà eh, una explicació de l'article que, en col·laboració amb altra gent, ell ha escrit a l'últim número de Lluita Internacionalista de la seva publicació, que du per títol el mateix de l'organització que tracta del passat setembre, és el número 81 del passat setembre, on tracta sobre la bombolla immobiliària als Estats Units. Servirà aquesta trucada i el tema que tractarem amb ell doncs, eh, com a reforçament d'aquell programa monogràfic que li vam dedicar, em sembla que farà unes dues o tres setmanes, sí, més o menys dues o tres setmanes. Això per qui entre al bloc ho, ho podrà confirmar. Doncs eh, sobre aquest presistema, doncs, eh, precisament sobre aquest tema, que era sobre la davallada i la crisi del dòlar. després de parlar amb aquest company de lluita internacionalista, doncs eh, el que farem serà posar l'entrevista que, que li van fer a la Marga Sanz, la candidata alternativa dins de les primàries d'Izquierda Unida, aquest passat dimecres, dia 24, on va tenir una presentació al For, al Centre Cívic Fort Pienc. Doncs eh, d'això anirà el programa. Ja sabeu les dades, podeu trucar quan vulgueu i enviar-nos el mail al llarg de la setmana. I bueno, el Víctor ja, ja ens ha trucat i ara ja li, li donem pas directament. Molt bon dia, Víctor. Hola, bon dia. Bueno, tu ens en sents bé? Sí. Vale, perfecte. Perfecte. Doncs eh, ho he comentat ara mateix, doncs això, que anem a fer una petita entrevista o bueno, una sèrie de preguntes entorn al, a l'article aquest que heu escrit, el número de lluita internacionalista, el número 81, que no sé si està penjat. Sí, està penjat a la web. Està penjat a la web, es pot, es pot, eh, es pot descarregar a través del PDF, no?, segurament. O... Justament, I, i la web es pot, es pot agafar, si, simplement poses al Google lluita internacionalista és mm. la primera web que surt. Ah, vale, doncs perfecte. Bueno, doncs això, que feia referència que era el número 81 i que, bueno, a part de parlar de molts altres temes, que si vols després en fem una breu síntesi, parleu d'un tema que a mi em va semblar, m'ha cridat molt l'atenció perquè jo rebo la vostra publicació a casa, mhm. i és aquest doncs, de l'esclat de la bombolla immobiliària dels Estats Units precisament perquè coincidia amb una cosa que ja havíem tractat aquí. Jo he dit que l'havies escrit tu, però en col·laboració amb més gent. És correcte, és una, és una elaboració col·lectiva, l'article sí, sí, aquest. Sí, col·lectiva. Jo potser sóc responsable del, del 30 o el 40%. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Llavors, digues, digues. No, que és l'avantatge de fer les coses entre varis, que a vegades un s'anima o, o s'accedeix amb alguna cosa i al revés, o no, o no veu algun aspecte i els altres pues, ho compensen perfectament. No, ja m'imagino. A més, en un tema així com és l'economia, que, bueno, en el fons, per un marxista està molt clar quins poden ser els, les grans línies mestres de, de com funciona el sistema capitalista, però després en el dia a dia ells ho intenten amagar al màxim, no? De, de, quin és el funcionament real en el fons, que es basa en l'explotació de, sí. del Aquí treballador, no? És un problema eh, hasta, fins i tot pel secció sindical o així, o sigui, la propaganda és tan intensa, per exemple, respecte a aquesta mateixa crisi financera que hi ha hagut. Eh, els diaris i les televisions, des del primer dia, no paraven de dir que no passava res. Mm quan en canvi la quantitat de diners que es posaven dels mercats dels bancs centrals era superior a la que es va posar quan es van enderrocar les, les torres el 2001. Vull dir, i això era els primers 15 dies, vull dir que portem dos mesos de crisi i que no passa setmana que no continuen fent-ho. sí, canvi... però el que, el que em venia a referir és el fet de que moltes vegades la gent del carrer doncs, eh, veu tot això com massa complicat, no? Que, que no perquè eh, té, ara, ara en parlarem més profundament, eh, si vols, sobre els, eh, els crèdits aquests de risc i la, eh, la balança comercial, el, del, del, no? el, el deute exterior. Jo crec que poder anar... Sí que és veritat que és molt, molt confós des de, des de fora, però des de dins que hi ha un moll de l'os molt concret, no? Que, que es basa en, en, en aquest rics cada cop més rics, pobres cada cop més pobres, en el fons. Clar, la versió oficial ve a dir que els rics és que són molt intel·ligents o molt treballadors, i els països igual. Sí. Uh, la versió més d'esquerres o marxista diu que les coses no són tan maques com es, així, mm. sinó que molt sovint l'origen, per no dir sempre, l'origen de la riquesa és l'explotació o el robatori. Clar, clar, clar. Doncs si et sembla anem, comencem pas a pas <laughs> eh, per explicar tot això i, i, i tu mateix ja ja em dones peu a la primera pregunta, dient que, bueno, que s'ha de veure que les propis mitjans de comunicació... Bueno, fent la comparació entre aquesta crisi i el que va poder ser l'escenari de crisi més jo diria fins i tot més política que no econòmica de lo de les Torres Bessones, mm-hmm. però en l'article parleu, amb feu una altra comparació històrica i parleu del crac del 29. No? Aquest, mm-hmm. Uh, llavors jo el que demanaria és que em féssiu també, em fessis ara la comparació entre les diferències entre aquest cret del 29 i la més recent que nosaltres tenim, que és la, les, la bombolla especulativa dels .com aquesta, no? Uh -huh. Tot es basa en el mateix, són moviments especulatius del capital. I aquesta ho és també o no? Uh, sí, de fet, igual no et puc uh, arribar al cret del 29 perquè tinc unes idees molt esquemàtiques del mm. que va ser, però en els tres casos, tant eh, el 2000 amb, el, amb la crisi dels .com com el 29 com ara, hi ha <clears throat> una sobreproducció de diner. Mm. Eh, de diner fictici, en el sentit de que eh, en els mercats financers mm, les accions i, i els bonus i, i també està amb l'emissió de moneda que no està respaldada per, per riquesa real, mm, es diu que hi ha una riquesa que realment l'economia productiva real no reflexa. Ah. I, i això, aquest, aquest anar de farol es pot anar durant un temps, però fins que, eh, fins que eh, els economistes burgesos en diuen que hi ha una regularització, que vol dir que simplement eh, el que no era real es torna real. Vol dir que la tira de gent perd els seus diners. La, perquè una cosa, la, la, precisament el que, són, que ells diuen recessions, Eh, que, que és la, bueno, la gran paraula que immediatament encén totes les alarmes i tal, les recessions i, i mm, aquesta és, que, que és la seva crisi econòmica, jo crec que la, la gran diferència històrica que marca el capitalisme és precisament el que tu has dit, és que no són recessions perquè ja deixi d'haver feina, o sigui, això que la gent la fan fora no és precisament perquè faltin coses, sinó perquè s'han produït masses coses. <laughs> Llavors, entren en el que li diuen recessió, llavors estan molt molt bé, molt encertat, això que has dit, de, de que realment és una sobreproducció de calés, no? Uh, sí, pot ser de, de diners i també pot ser de mercaderies. Clar, de mercaderies. Perquè com que no s'atenen les necessitats socials, uh, sinó simplement les mercaderies o es poden vendre o no i si no es poden vendre hi ha sobreproducció, encara que se necessitin de les mateixes mercaderies o, o unes altres a l'altra punta del món, mm. però per persones que no poden comprar-les. Mm. Llavors, eh, bueno, el capitalisme, com que no té una economia planificada, sinó que eh, té tendència a, eh, a fer inversions excessives que després els, els productes que produeix no els pot vendre, per entendre. És la llei del valor marxista, que li diuen, no? Sí. Eh. Ja, ja, ja. I, i bueno, els marxistes diem que, que està condemnat a tindre crisis periòdiques de, de sobreproducció, mm. però que paradoxalment mig món es pot estar morint de, de coses bàsiques o necessitar aquells materials que se, o, o productes que s'estan llançant mm. en un altre cantó. Tu has dit que la mm, l'economia nord-americana mm Uh, ha perdut aquest, uh, aquest referent real a l'hora de, a de valorar-se econòmicament a ella mateixa, no? I, I el tema és que jo crec que aquesta... Pot, pot, pot ser que aquesta, aquesta falta de base real vingui d'aquesta desvinculació del dòlar del patró or? Val. Que, que més o menys és a l'any 70 i pico, no?, amb l'allò de la guerra del Vietnam, precisament. Sí, faig una mica d'història. Mm. Eh, aquests dies repassant, eh, pues, també és com si la subjecció de totes les monedes al patró or va caure als anys 30. Ah, ja va caure als anys 30. Sí, jo pensava el que, que passa és que mm. després va haver la Segona Guerra Mundial, no?, es pot dir que Estats Units, com que no estava en el teatre d'operacions, no va sofrir doncs, destrucció i al revés, eh, es va convertir la tira dels de, eh, anglesos, eh, etc per comprar-li armes li van tindre que traspassar també el seu or i al final de la Segona Guerra Mundial van aparèixer que els únics que gran part de l'hort del món estava al Banc Central dels Estats Units. Mm. Llavors, <clears throat> ell imposa amb la situació creada doncs, que, que, val, que la seva moneda funcioni com a moneda internacional uh mm-hmm. -huh. i ell diu que a qui li demani li, li repondrà a l'or que equival la seva moneda, que va establir un canvi de 33 dòlars la unça d'or. Als anys 70, el De Gaulle els hi va demanar als nord-americans eh, a l'hora equivalent a les reserves franceses. I els americans van admetre que és que no el tenien. O sigui, havien posat eh, la màquina de fer dòlars en marxa i... Llavors, doncs, i cal comentar que, per exemple, si un país fa això amb la seva moneda, que ja han passat eh, episodis històrics, sofreix una cosa que es diu hiperinflació, -huh. eh, que és que si tu fas molta de la teva moneda i no té equivalent real amb la riquesa del país, simplement les coses passen a valdre molt més. O sigui, el càstig és la inflació. Uh mm. -huh. eh, però si la teva moneda és <clears throat> de reserva i de circulació internacional, què passa? Que tu tens l'avantatge de tindre la màquina de fer diners, però la desavantatge de la inflació la rep tot el món. <clears throat> Clar clar, bla, perquè, dir, vull dir perquè a, lo millor sí que és veritat que aquesta desvinculació de l'hora a nivell de sistema monetari internacional sí que va començar als 130, però jo volia situar que en el cas nord-americà jo tenia entès que va ser a partir del 70 i precisament sí, sí. per aquest fet de la guerra de, del Vietnam, que necessitaven fer anar molt la maquineta de, de, de fer calés, llavors el que van començar és aprofitar eh, el fet de que eh, la moneda dels intercanvis comercials internacionals fos el dòlar, Això. doncs eh, aprofitar per redistribuir la seva, el seu deute entre tots els països del món, això. que precisament ara, i, i això, i amb això tornem al tema de, de l'esclat de la bombolla de la bombolla financera del, dels nord-americans ara amb això del, bueno, del tot l'immobiliari i tal, clar, el tema és que les interconnexions de l'economia internacional tenen un epicentre que és Nord-Amèrica, que és aquella famosa frase de estornuden en Nova York, se resfrien en, en Europa, no? En Europa sí. i a la resta del món. Clar, i ara uh, cal veure no, que, eh, a veure, el dòlar mm, és aquesta moneda tan especial que, com tu has dit, mm, els va permetre finançar la guerra de Vietnam pagant-la tots. Eh, -huh. Mm. I les, les posteriors també, no? Les actuals també, per exemple. Oi? Clar però que, clar, <clears throat> l'hegemonia nord-americana com a potència imperialista s'aguanta en tres potes, no? Una, la seva economia productiva, o sigui, les coses reals que tu deies, no? Uh -huh. uh, Dos, la moneda, que aquesta moneda és com si li permetés cobrar un, uns impostos mundials. De tothom que fa servir o que compra coses que estan nominades en dòlars, en el fons li està pagant eh, un impost eh, al, al govern, bueno, al Banc Central nord-americà. I llavors, la tercera pota és l'exèrcit. Eh, llavors, l'economia productiva nord-americana, bueno, això mateix que has comentat tu, de que eh, ells compren molt més a l'estranger del que són capaços de vendre. Uh mhm. -huh. O sigui, eh, està com en retirada. A part, a part de, sobretot, de la indústria armamentística que no, eh, per motius polítics no l'han deslocalitzat. Sí. Però, llavors, mm, <clears throat> la moneda, és el que estàvem comentant ara, està, clar, després de, de desenes d'anys d'imprimir-ne molt més del que, del, del que la seva riquesa permetria, pues, eh, bueno, no se sap quan farà un PET, però dir, és, és un PET que seria molt més important que no pas la bombolla immobiliària, per entendre'ns. És que, és que precisament això està darrere, eh, precisament aquest fet de que el deute públic nord-americà sigui col·locat en altres economies i que, per tant, eh, aquestes economies hagin de gestionar-ho d'alguna forma, no? Eh, jo crec que aquest és un motiu que està al fons de moltes maniobres internacionals i per part de l'imperialisme nord-americà i en concret i en concret Iran que sí. Iran o Venezuela, que en el seu moment van dir que convertirien part del seu deute en dòlars eh, a, a, a, a, neu... euros... No, com era jo? No, no, no, perdó, que Iran deia precisament que part del seu comerç en petroli el convertiria en euros. Llavors, clar, això sí que devia ser ja l'espant per als nord-americans, no? Sí, sí, sí, és el, a i ja s'especula eh, que la invasió, el detonant de la invasió d'Iraq va ser que Saddam va fer... No va amenaçar en fer-ho, sinó que ho va fer. Mm. Mm. Que va començar a canviar part del seu comerç en petroli, en comptes d'utilitzar dòlars, utilitzava euros. I, clar, sí, un comerç retallat, perquè mm. hi havia un embargament, però que existia amb un programa de la, de la ONU. Mm, mm, mm, mm. Que precisament, sí, és veritat, jo, jo, jo això ho havia llegit en algun lloc, mm precisament qui, qui era receptiu a aquesta mena de política eren països eh, de, o sigui, necessitats d'aquesta matèria prima, com podien ser Alemanya i França, i que, mira, justament <laughs> són els que van dir que no a la guerra. Sí. No? sí, sí, sí. I, i bueno, això que dius és molt curiós perquè de, de, la, primer, de la guerra d'Iraq a ara que amenacen amb Iran, no? perquè de fet aquests dies s'ha sapigut que Iran ja ha acordat amb Japó que li pagui amb iens, amb la moneda japonesa. Ah eh, I, en canvi, del, del mercat amb euros, doncs, em penso que l'han endarrerit diverses vegades i en aquest moment ignoro si l'han acabat posant en marxa o ha quedat, o, o si s'han acobardit, per entendre'ns, eh? Uh mhm. -huh. I, i, bé, i el, que, el que està passant en aquest moment és el fenomen de que bueno, mm, la gent, o sigui, els bancs centrals que tenen més dòlars o més bons mm, nord-americans són els asiàtics, sí. eh, Xina, I en concret Japó... Xina, sí, sí, sí. Eh, llavors, ells, bueno, amb la caiguda del dòlar és que cada dia o cada any que passa tenen, té menys valor aquelles reserves que tenen. Mm. Què estan fent? Estan comprant coses reals a tot el món per desfer-se dels dòlars, passant el problema eh, a qui li compren. Clar. Llavors, eh, bueno, hi ha una cosa que s'ha creat no fa tant temps que es diuen eh, fons de sobirania, que són mm, fons estatals, o sigui, no, no privats, amb, que darrere tenen aquestes immenses reserves, uh -huh. que estan comprant mm, actius reals, fàbriques, mines, eh, jaciments, coses que, que encara que baixi el dòlar, allò, allò ho continuaran tenint. I... Sí, eh, perdona, no, acaba, acaba, acaba. No, no. I, bueno, mm, clar, eh, el, la tercera pota aquella que dèiem del poder nord-americà, l'exèrcit, és una mica el que intenten que defensi la posició del dòlar. Clar, clar no, no, és que just és el que anava a dir. Clar, és que la, la, la la lògica del propi sistema que ells han creat els hi porten el fet de que hagin de, de, de mantenir la seva hegemonia no per, un, per una millor o major capacitat d'extracció de plusvàlua, que pot ser a nivell tan intern com extern. No? És que la seva extracció de plusvàlua es basa en l'imperialisme, en l'ús de la força. Aquesta és l'única hegemonia que poden imposar als nord-americans, no? eh, en aquest moment jo diria que és el que els hi queda. Bueno, el dòlar encara aguanta, no? Mentre aguanti, uh -huh. eh, en el fons és una, una font d'extracció de postvalua més important que l'exèrcit, eh? Continua, encara, clar. Eh, saps? Mentre aguanti. Mm. I l'exèrcit és per aguantar això que és, és més important que ell mateix. Mm. I què t'anava a dir? Um, si et sembla, vull dir, mm, tornem al tema de la, de la bombolla financera immobiliària. Mm. El fet és que el que ha passat d'aquesta caiguda que no és generalitzada, que també jo crec que s'ha de veure en el fons que, que s'ha tractat de que ha sigut com una, una mena de... Això és una valoració que em faig personal, eh? Vull dir, potser tu em dius, no, no, ha sigut realment una crisi molt més greu. Sí que ha sigut greu, però, clar, és el que tu dius, no ha afectat tot el sistema en conjunt. Jo crec que ha sigut un símptoma, un, un, un avís de que l'economia nord-americana té un càncer, que és que, és el, que, el, que, la, que la, li va per dins, no? Sí, a eh, l'anàlisi que fem nosaltres, però que mm, està copiat d'altres persones, eh? no és mhm. original, és que mm, quan el 2000 eh, tenen aquella crisi, de fet, la doctrina liberal ve a dir doncs, que bueno, han d'entrar en fallida totes les empreses i bancs necessaris i això doncs, eh, els permet tornar a començar, que en el fons és que per continuar tenint beneficis han de destruir. Saps? Clar. Allò, Eh, I el que passa és que, bueno, les, part de les empreses i bancs que havien de fer fallida doncs eren importants d'Estats Units i, i només fan fallida les petites, per entendre'ns. Clar, és, és el hedge fund aquest. Uh, sí. Tots sí. aquests bancs petits que gestionaven aquests, uh, mm. aquests crèdits del risc mm. van fer fallida. El que passa és que hi havia fons d'inversió vinculats a grans bancs que, clar, se'n van anar amb ells i, bueno, això genera un cert pànic, no? I, de fet, el que passa és que mm, es posa... Bueno, te recordes, aquesta crisi va ser el 2000. El uh -huh. setembre del 2001 hi ha allò de les torres. Uh mhm. -huh. La maquinària nord-americana es posa en marxa amb diners cap a, cap a la indústria de l'armament i posant interessos baixíssims per reactivar l'economia. Però diu. espera un moment, perdona, espera, mm. perdona que t'interrompi l'argument aquest que començaves. Mm. Aquesta crisi del 2000 estàs parlant de les .com sí. Val, val, perdona. És que... Clar, és que s'ha de diferenciar una mica per l'audiència. Clar, és que si tu deies crisi del 2000, a lo millor algú pensava Clar. però no estan parlant de l'immobiliari, no, no. Ens no. centrem ara en, en el moment de les crisis de la .com. Sí, que per nosaltres... Perdona, segueix, segueix. Clar, una falsa sortida, segons el seu, la seva idea liberal, eh, de, de la crisi del .com, va ser aquests interessos baixíssims i les aventures militars. Uh mhm. -huh i, en el fons, aquests interessos baixíssims van crear el mateix que l'estat espanyol. Eh, no sé si ho recordaràs, però l'estat espanyol, com més baixaven els interessos, més pujaven els preus dels pisos. Mm. Per perquè la idea dels promotors era simplement a eh, quan poden pagar cada mes les persones, doncs, eh, i com més baixessin els preus de, dels interessos, uh mhm. -huh. més, més anava la quantitat. El que passava és que tot quedava posat amb interessos, eh, amb, amb hipoteques d'interès variable, que era una mena de trampa eh, a mig termini per a les persones, no? Uh -huh. Uh -huh. El cas és que <clears throat> la sortida a aquella crisi Um, o sigui, a nosaltres ens sembla eh, que l'interès estratègic dels Estats Units era ells es venen a veure, es, es veuen a venir una cosa que no n'hem parlat fins ara, però que és una crisi energètica, i que, mm, a part, ells saben que hi ha la crisi pendent del dòlar, que no poden estar eternament fent milions de dòlars sense que passi res, no? I ells ja no tenen ni la indústria productiva ni l'or suficient per respaldar-ho, no? Per respaldar-ho. Mm Llavors, en aquest moment, les reserves reals de riquesa en el món són els jaciments energètics o jaciments de metalls mm, mm, importants. Uh -huh. Llavors, fan una aventura militar eh, perquè saben, a més a més, que aquests jaciments no són tampoc infinits. Vull dir que s'especula, però que s'especula que s'estan estan arribant, no que estiguem al final d'aquests jaciments, però que estem com al màxim de producció possible. Llavors, al nostre entendre, eh, la, la bombolla immobiliària és simplement per donar-se temps a acabar la seva aventura militar a Orient Mitjà, per nosaltres, eh? Ah, Expliqueu-vos una mica, a veure, perquè a, sí, a, a, però... aquesta tesi ara m'ha sobtat. <laughs> Dir, no. Bé, de fet, amb l'economia al mig de la crisi dels .com, hmm. eh, no podien llançar-se a l'aventura militar a Orient Mitjà, mm, no tenien o sigui, hasta el millor exèrcit necessita darrere una economia que, que el suporti. Uh -huh. I aconsegueixen aquests anys de temps amb la bombolla immobiliària. Vols dir que la bombolla immobiliària el, eh, els serveix per, per introduir més liquiditat al sistema? Justificar aquest, un excés de liquiditat o, o un assajanejament eh. del, del, de, del seu... El que tu has dit al principi, no? Poder... La, eh, el fet que la doctrina neoliberal el que diu és que Eh, te n'has de desfer d'aquells eh, productes que ja, no, que ja no generin recursos, no? Eh, d'aquell accés productiu, poder, no sé. Sí, de fet, eh, clar, es tapa una bombolla, l'anterior dels .com, perquè què és una bombolla, no? <clears throat> Mm. Són uns, unes empreses que, eh, bueno, o en aquest cas vivendes més tard, no?, que es valoren d'una forma desproporcionada, que es posen, en el cas de les empreses, doncs, hi ha accionistes que, que posen diners perquè pensen que en el futur aconseguiran uns beneficis que són irreals, no? I això té una data de caducitat, però mentrestant s'enreda molta gent que hi posa diners. Clar. Doncs igual la bombolla.com estava acabada, oi? Uh mhm. -huh. I s'inicia una altra bombolla, que també té data de caducitat, vull dir, perquè eh, arriba un moment que la gent no pot pagar més, eh, o que si l'economia va malament, no solament l'acomiaden de la feina, sinó que perd la casa. Uh mhm. -huh. Llavors, però aquestes bombolles no només agrupen la riquesa en poques persones, sinó que li donen al sistema li donen temps per funcionar. Mm, mm, clar, que... clar, clar, clar. Però bueno, si pensem que ara han entrat en una crisi aquesta, aquest model d'acumulació que, que estava funcionant a Nord-Amèrica, sí. uh, clar, ara què podran fer <laughs> per continuar la clar. seva aventura imperial? És, és bona pregunta, eh? sí, sí. <laughs> Perquè, de fet, la pregunta que es fa la gent que que s'ho estudia en sèrio és de quina magnitud és aquesta crisi. Si és una petita crisi, perquè que hi ha alguna crisi, em sembla que hi ha unanimitat, no? Uh -huh. Els lleis no paren de dir que ja és episòdic, que ja l'hem superada, no? Mm, o, si, o si fins i tot o sigui, si rascarà més fondo. I la immobiliària, de fet, sembla que, bueno, tot i una dada de l'últim mes que sembla menys, optimi, menys pessimista, sembla que des de fa dos anys que no para d'anar malament als Estats Units, la immobiliària. Hmm. A més, que, no, que vull dir, hi ha unes dades brutals que vosaltres utilitzeu en el, en el vostre article que parlen d'aquestes injeccions quasi bé diàries de milers de milions de dòlars, no? Vull dir, sí. Eh, és, és, que... és un desbordament de tot el marc de, de, de qualsevol lògica ah, macroeconòmica, no? Ah, sí, sí, clar. Eh, això. Hi ha, hi ha un concepte molt maco que fa servir... Bueno, que vaig llegir amb un economista que era... D'aquí una cosa és una crisi de liquiditat, no? que vol dir que et, a l'empresa o a tu us falten uns diners per, per fer un pagament, però que aquests diners ja els aconseguiràs per un altre... més endavant, no? O sigui que no, simplement et falta que algú te'ls avanci, no? Uh mhm. -huh. Però, en canvi, hi ha una cosa que es diu crisi de solvència, que ja no és una crisi de, de liquiditat. O sigui, tu no necessites que t'avancin uns diners. És que mm, la suma del que deus és tan superior a... Eh, als, als teus actius mm. i, a, mhm. i a la capacitat teva de, de generar beneficis que ja és impossible que la paguis. Mm. Clar, els, els diaris... A mi em sembla que aquest, banc, aquest eh, economista el que deia és quan tu deus dic una xifra així hipotètica, quan tu deus 2.000 al banc, el problema el tens tu. Quan en deus 25.000, el problema el té el banc. <laughs> no? Era molt bona. Jo també aquesta la vaig escoltar. Digues, digues, perdona. Uh, no, que eh, la premsa no para de dir que estem davant d'una crisi de liquiditat i que llavors els bancs centrals estan ajudant a superar-la. Mm. Uh, és possible que, que igual que les .com, les .com no, no n'estaven uns diners per arribar a final de mes. Simplement, aquella expectativa de beneficis era, una, era irreal. O sigui que... Doncs mm. és molt possible que estiguem davant d'una crisi d'insolvència, de... Mm eh, i que... Si et sembla, podem, podem posar una miqueta de musiqueta, dos sí. minuts de música, Seguim amb la trucada i després et pregunto això a nivell intern dels Estats Units, qui, quines respostes de classe han generat o fins i tot quins atacs a la classe obrera han generat des del propi poder, perquè <laughs> les aigües no estan quietes dins de, dins de pròpia Nord-Amèrica. No. I si vols ja cap al final, doncs tractem una mica de quines són les perspectives aquí a Europa i a Espanya en concret. Sí, ah. perquè, <laughs> perquè precisament nosaltres també hem basat el nostre model en, en una cosa que pot fer fallida, que ja està fent fallida, no? Com és la, la, la construcció. Doncs quedem així. Uh, posem dos minutets de música i continuem parlant amb el Víctor a Onda Libre. dear friends what you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptation of Mm -hmm. Pausa. Hola, Víctor. Hola. Hola. Doncs això, bueno, seguim, seguim parlant amb el Víctor de lluita internacionalista sobre, sobre el seu article del seu número 81 de la davallada de, de la bombolla especulativa immobiliària als Estats Units. I dèiem que vosaltres mateixos apuntàveu al, a <clears throat> l'article que això té unes repercussions també interiors. Sí, <clears throat> clar. Les més directes són els acomiadaments i els desnonats. Mm. O sigui, allà donem unes xifres dels que, eh, les que surten a la premsa, eh, dels milers doncs, d'acomiadats a la indústria de la construcció. Sí, diu, eh, i, i ho dic perquè ho tinc aquí davant, ah, sí, les conseqüències estan el millor, milió llarg de desnonaments que esperen la seva execució s'acumulen ja 75.000 acomiadaments a la construcció i se'n preveuen 20.000 més abans d'acabar l'any. Sí, sí. déu Després també n'hi ha eh, a la indústria, bueno, als bancs i financeres. Sí, també hi ha, diu, també hi ha 40.000 acomiadaments en el sector financer. 40.000 acomiadaments en el sector financer. Vull dir que és que la perspectiva que es té a Espanya, per exemple, del treballador de banca és de semi o quasi funcionari. Vull dir, que, que, que s'arribi a un context o a un escenari en el qual els bancs facin gent fora sé que es produeix, no? però eh, és, és de molta inestabilitat econòmica, no sé com ho veieu vosaltres. Sí, <clears throat> no, no, i la... I clar, s'està parlant de... Eh, abans de l'estiu hi, hi havia un milió de persones amb expedient de desnonament, mm. però, però tothom, o sigui, diferents fonts parlaven de que podien acabar-n'hi a 20, dos o tres milions en qüestió entre aquest any i l'any que ve. Llavors, eh, bueno, de tal manera que alguns polítics allò del Partit Demòcrata o així van començar a dir que hi havia d'haver-hi una solució política perquè no s'anés la gent al carrer. Eh, mm. Però, clar, l'intent del capitalisme és individualitzar, o sigui, que aquest milió se'n vagin fora de les cases i que els acomiadaments i que, clar, i després l'altra intenció també és el Bush mm, va amenaçar amb enviar 140.000 cartes a empreses que empleen eh, treballadors sense papers, però que allà és molt diferent d'aquí. Per entendre'ns allà, mm, pot haver-hi treballadors sense papers que portin 20 i 30 anys sense papers. Mm. Mm. I això es va aturar per una acció judicial d'un sindicat, però que la, el judici s'ha de fer o a l'octubre o al novembre, o sigui, o ara aquest mes o el mes que ve, però la sola amenaça segur que ha generat ja acomiadaments, eh? Segurament, segurament aquesta... Uh, bueno, <laughs> abans de... Abans, home, si, si reps una carta <laughs> precisament del, del... No sé si és el Ministeri seu de... No sé com se diu, deuen dir allà els Ministeris de Treball o el que sigui, que, bueno... Si no hem de veure només l'exemple aquí de quan eh, es preveuen eh, regularitzacions, com aflora molta mà d'obra que abans treballaven negra no? Mm, vull dir, clar, aquesta economia submergida... Però, bueno, a mi el que m'interessa també és, és una mica situar l'origen, tot i que ja es va explicar en l'anterior programa, però és sobre aquests hedge fund, aquests, eh, aquests mm. préstecs del risc, que es van donar uns interessos molt baixos i després va començar a apretar-se amb aquest... Eh, amb, aquest, eh, amb aquesta taxa... Com es sí. diu? Com es diu? variable, com, com ho has explicat tu? Interès variable. Aquest, això, va anar pujant l'interès aquest, no? Um, vull dir, el que no s'entén molt des de fora és com van ser tan tontos de, de, de forçar la gent fins al límit, o no? Clar, també segurament funcionen amb la seva lògica. Ens ho podries explicar? Sí, no creguis que sé massa, eh? Ah. Sí que aquests préstecs, aquestes hipoteques. O sigui, els mitjans de comunicació han vingut a donar la culpa de la crisi pues, a les persones que no poden pagar. Per bueno, sí, amb aquesta sí, explicació... Sí, clar, vull dir, això sempre ho faran, sí. Clar. Sí. Bàsicament eren uns crèdits, o són, eh, amb un període de carència d'un o dos anys, uh -huh. amb els quals es pagava molt poc, i, i que, de fet, a la que... I, i llavors n'estan entrant... O sigui, Potser ara s'han deixat de fer, però, però encara mm, estan entrant el que passa a l'any o als dos anys de carència, comencen els problemes i vol dir que eh, no han acabat els problemes, sinó que estan entrant constantment de problemes, no? <clears throat> I el que passa és que una cosa a pensar de la diferència entre la crisi immobiliària dels Estats Units i l'espanyola és que el graó que hi ha entre els salaris i els preus dels pisos mm. és més baix allà que aquí, eh? Mm, mm. Sí, bueno, home, és que si això després ja parlem eh, una mica més, eh, més endavant de, del tema d'Espanya, però el que sí és cert és que aquí, si hi hagués produït una crisi d'aquesta manera, sí. hem de pensar que el 95% de les famílies estan endeutades en uns nivells de 40-45% del, seu, del seu pressupost familiar, o sigui, quasi ja més de la meitat en alguns casos, no? <laughs> Aquí l'endeudament de les famílies és brutal respecte, al, respecte als pisos. Allà, eh? eh? la situació és pitjor que allà. Oh, no, no, no, per suposat, per suposat. Vull dir, és que no, no m'estranya que fa poc hi hagi hagut una reunió eh, a més molt cínicament dit, eh, una reunió de ministres d'Economia europeus que van voler emetre un comunicat, que es van reunir només per emetre un comunicat per dir que tranquils que no passava res. No, no, vull dir, va ser, jo crec, fins i tot un comunicat polític, que no és una cosa que s'atribueixi normalment als ministres d'Economia, no? Ja. Yeah. Mm. Pues per acabar, la pregunta que em feies de com sí. funcionaven, <clears throat> eh, bueno, sembla ser que si tu fas una hipoteca, el banc que te l'ha feta, amb molta probabilitat se la ven aquesta hipoteca. Mm. Mm. Eh, per un valor, mm, bueno, diria, amb una part de benefici per ell. Llavors, doncs, eh, això dels fons de, de cobertura de risc o una cosa així, que seria una mica la traducció, o, o fons basura, és que cada cada tipus d'hipoteca té un risc diferent. Allò... Mm, eh, per exemple, segurament l'estat espanyol, en el fons, per, la, per aquesta proporció entre salaris i hipoteca, serien una gran proporció d'alt risc. O sigui, aquí no parem de dir que no n'hi han d'aquestes, però jo diria que totes són d'aquestes, vull dir que no... <clears throat> I eh, llavors, doncs, el que passava és que, imagina't, el deute eh, es, es feia un títol o un bono, que es deia. O sigui que Llavors es venien als mercats financers mm, trossets d'aquestes hipoteques barrejats amb eh, trossets d'altres coses, de tal manera ells deien que el risc quedés repartit per tot arreu. Uh mhm. -huh. <clears throat> I el que ha passat després és, per exemple, jo recordo el, un fons francès que els seus clients van anar a demanar els diners perquè no se'n refiaven, que el fons va intentar dir, vale, això que tenia, jo que m'havien vengut, doncs ho tindré que vendre per tornar els, els diners als meus clients. Uh mhm. -huh es va trobar que quan ho volia vendre ningú volia comprar. O sigui, el mercat d'aquests bons havia desaparegut. Sí. I, bueno... Uh... Clar, clar, clar. Es, es, es van quedar que el que se'n diu vulgarment per ell, utilitza l'economia burguesa, és que no hi havia realització de, de beneficis, sí. em sembla, no? <laughs> Alguna cosa així. Sí, sí que no hi havia la realització de beneficis. Bueno, jo crec que, mm, per matar el tema aquí de Nord-Amèrica, sí jo crec que com a marxistes eh, eh, l'anàlisi última rau en el fet de, de, de que la pugna entre, entre restablir un nou cicle d'acumulació per part de la burgesia i l'àmbit de defensa dels treballadors és la lluita de classes. I jo crec que ara s'ha de veure una mica com respondrà la classe treballadora nord-americana a, a, a aquest intent de reactivar les quotes d'explotació per part de la burgesia d'allà, no? Sí, és que aquesta és la clau, eh? una clau que no surt en els diaris però que serà la clau perquè en el fons és molt curiós perquè la batalla s'està donant eh, o es donarà a Nord-Amèrica i es donarà en els fronts militars d'Orient Mitjà vull dir, eh, si Estats Units hagués aconseguit xupar ja directament i tenir les reserves petrolíferes no estaríem parlant de crisi financera ni de res Mm. M'explico? Mm. O sigui, ja, ja, ja, ja. són resistències per un cantó obreres a Estats Units i per altre, doncs, militars directament. De, la de, lluita, de lluita anticolonialista. Sí, sí. Clar, són, són en aquests dos fronts, no? Um, bueno, el tema és que si no estan... La, Bush està parlant una mica així ja de parlant de retirada, però ho fa d'una forma molt tèbia, perquè ells segueixen allà sobre el terreny, no? Sí, però tu abans has parlat d'Iran, no? Sí. I, bueno, la majoria de gent intel·ligent amb la que, o que escriu a internet o amb la que parlo <clears throat> diuen que és impossible que facin res a Iran perquè eh, ja comença a haver-hi la percepció mundial de que no, de que no tenen capacitat, no? Uh -huh, uh -huh. Però <clears throat> com que aquesta situació que hem, que hem pintat eh, en aquest programa, mm, la situació de la burgesia nord-americana és més desesperada de la que eh, s'accepta a la televisió i als diaris. M'explico? Uh -huh. No, vull dir que que, a veure, Gran Bretanya també va perdre la seva hegemonia eh, capitalista i va tenir-se que retirar en un segon lloc, no? La pregunta és, als Estats Units li està passant el mateix, però la burgesia nord-americana acceptarà fer-ho sense sang o amb sang, no, o, o més sang de la que està passant en aquest moment. Mm, clar. Uh, I tot i que el càlcul racional sembli de dir que és impossible que, que bombardegin Iran perquè és que... Uh, és que no estem parlant de... Bueno, és, és, seria un càlcul racional, eh, però que no... Bueno, és que s'ha de pensar que jo crec que Iran... Eh, jo crec que Iran no es tracta només d'atacar Iran, no? en el fet de que si tu ataques a Iran no estàs atacant un país només, estàs atacant tot un entrellat de, re, de relacions i, i, i recolzaments internacionals que convergirien en Iran, perquè darrere d'Iran, per exemple, hi han els xinesos que necessiten un gasoducte i un oleoducte que volen fer arribar fins a Iran, eh, que per això precisament Estats Units va, va crear aquesta barrera, aquest tampó que és Afganistan, per <laughs> realment bloquejar l'accés energètic a l'Orient eh, Pròxim dels xinesos, però és que també està Rússia, no? que en aquell moment segurament es veuria amenaçat si hi hagués un conflicte quasi bé a les seves fronteres. Vull dir, que jo crec que els Estats Units, des, dins de la seva pròpia estratègia imperialista, veu que Iran li sortiria molt més car en, o sigui, molt més cara que Iraq, que precisament és un tema que ni tan sols té tancat, no? sí. Jo, jo, jo penso que... Jo penso que sí, que realment eh, això que has apuntat tu de dir que mm, s'està començant a donar la percepció, que no està molt generalitzada, però de que realment eh, als Estats Units, des d'un punt de vista, és un imperialisme que està començant a ser cada cop més dèbil, mm -hmm. i que això fa un temps eh, hagués sonat una mica paradoxal, no? el, el tema poder podria venir a preguntar-se d'on li vindrà el cop de gràcia, perquè parlem de Xina i Xina és un dels grans acredit, o sigui, acreedores d'Estats Units, qui més deuta pública té d'Estats Units, no? Sí, que és una mica paradoxal, també, això. Nosaltres ah. a Xina li donem un rol eh, de país depenent, eh? Més que... Ah. Uh -huh. O sigui, uh -huh. Mm, en aquest sentit, a, la majoria de mitjans de comunicació i d'internet pues, se li dona, en el fons, el valor com de propera potència o així. Sí, cert. I, bueno, nosaltres potser amb això estem en desacord amb la corrent general, al dir que, que clar, la majoria d'empreses, o si no la majoria, moltes empreses potents i exportadores xineses són de capital estranger. I, com dient, que és una colònia de luxe, però, però colònia per nosaltres. Mm -hmm. Vols dir que el seu model de, de desenvolupament està supeditat a les, o sigui, està lligat a la pròpia sort dels Estats Units? Doncs, bueno, mm, jo no puc parlar com un entès perquè no, uh mhm. -huh. no ho sóc i no ho acabo d'entendre ben bé, eh? però uh mhm. -huh. eh, a vegades per internet surten doncs, no, amenaces de les autoritats xineses precisament respecte al que tu has dit, de que tenen la major part de... Bueno, unes reserves grandioses de dòlars i de bons nord-americans i que només que els posessin a la venda pues, causarien, causarien el desplome de l'economia nord-americana, Sí. També causarien la pròpia, eh? No, no, segurament, <laughs> perquè... La, qui, qui li... cosa desesperada. Eh? perquè ningú li faria la conversió. En quina moneda li faria la conversió de tot aquest deute que ells voldrien realitzar? Sí, ells perdrien tot allò que tenen, i però perdrien també el principal client. Ah. Vull dir... Però, bueno, mm, no, si estiguéssim en un, en un escenari molt d'alguna confrontació, doncs és un recurs que tenen, però... Mm, el mm. que sí que és cert és que també he llegit en algunes pàgines webs que que precisament Xina està intentant eh, el que tu ja apuntaves al principi, que és canalitzar tot aquest, sí. eh, tota aquesta deuta de, de, que ten, o sigui, tots aquests fons de dòlars que ells tenen en bancs regionals, bancs regionals de zones, de zones, eh? em refereixo de zones geogràfiques aliants amb bancs, per exemple, del sud-est asiàtic, i comprant actius reals, actius no? Reals. Sí. Podrien començar a derivar això, però clar, vull dir, jo crec que Xina, a nivell internacional, té una gran necessitat, que és eh, l'accés a recursos energètics. Sí. I és aquí on, on on s'ha d'enfrontar a la llarga amb l'imperialisme nord-americà. Per tant, eh, quina, quina creieu que pot ser una perspectiva de futur en aquesta relació entre Xina i Estats Units? Confrontació o connivencia? Uh, eh, bueno, Clar, perquè des del punt de vista marxista sempre es parla de que les, eh, els conflictes són inter interimperialistes, sempre hi ha conflicte interimperialista. Clar. Bueno, et dono una opinió personal, eh? Uh mhm. -huh. No sé si l'ha partit, però... <clears throat> Clar, no hem parlat, només ha sortit un momentet la crisi energètica Mm, com a problema, no? Uh mhm. -huh. Però, eh, bueno, l'economia, bueno, la humanitat em penso que tenim un, un problema de fons que, a part, mm, que no és de fons allò per als nostres fills o als nostres nets, eh? serà per nosaltres, eh? de que la disponibilitat energètica eh, pues, eh, <clears throat> està arribant al seu màxim, per entendre's. Llavors, en aquest moment estan pujant els preus del petroli, però, però el que passa és que tot això que hem dit de la devaluació del dòlar, eh, o sigui, el preu del petroli <clears throat> puja amb, amb una part perquè el, el dòlar baixa. O sigui, mm, però el que passa és que això que pot ser molt interessant a nivell pues, de, econòmic està excloent eh, regions d'Àfrica, Llatinoamèrica i d'Àsia de, bueno, de sobreviure. O sigui, jo recordo Zimbabue té els seus propis problemes polítics i tal, de descolonització i així, però recordo haver llegit que, per exemple, a la capital de Zimbabue l'any passat van deixar de recollir deixalles a la, a la capital perquè és que ja no entrava petroli a, eh, a, al, al país. Només entrava amb el, a, eh, pel mercat negre bueno, a uns preus de guerra, no? Mm. Llavors, això havia convertit la capital en un, en un desert. O sigui, no es podia viure en una ciutat on no entrava energia. Exacte. Eh, en aquest repartiment del poder a nivell internacional hi ha zones que queden totalment excloses sí. precisament per aquests límits ecològics, no? Eh, sí, clar, i el mercat eh, administra el que queda, i ho administra uh mhm. -huh. de forma molt cruel, eh? Simplement, clar. si puja el preu, mm. qui no pugui pagar no en tindrà. Doncs... eh... jo, tu abans em preguntaves, ah. hi ha... Clar, això a nivell global és que Àfrica no gasta res de petroli, en el fons, ni quan en gasta, en proporció. O sigui, arriba, arriba un moment que els grans consumidors tindran problemes o tindrem problemes entre nosaltres, eh? O sigui, um, um em refereixo, hi ha tres grans vols consumidors d'energia, vull dir, a, a Estats Units, bueno, Estats Units, a l'europeu i a l'asiàtic. I que, bueno, per entendre'ns, que el mercat esclogui els africans no els hi soluciona res, aquests tres grans consumidors. Uh -huh. uh, els hi sobra algun, algun gran consumidor, m'explico? Clar. I, bueno, eh, <clears throat> i com si diguéssim que en les pel·lícules això es diu que tot això va amb una trajectòria de col·lisió. O sigui, no... El tema és el que parlàvem, no? Sí. El conflicte imperial, interimperialista és, és, és, és quasi bé inevitable. Ha arribat un punt en què les contradiccions interimperialistes arriben al punt de donar fins i tot a terceres guerres mundials, que, déu nhi quina perspectiva més negra ens ofereix el capitalisme, no?, de cara al futur. Bueno, Um, només, per, només ja per acabar el tema d'Espanya. Mm, comença a haver-hi l'últim indicador econòmic, aquí, això que parlen dels creixements del PIB. Uh, eh, el Fons Monetari Internacional fins i tot ha dit que el PIB espanyol mm, no creixerà tant com, com l'any passat i això s'atribueix a una recessió precisament en el sector, en el sector immobiliari espanyol. Mm, quines són les perspectives? Bé, aquest debat em penso que està molt llestrat per les eleccions del març. Clar, també Vull dir que, que sí. ja tens a Zapatero i el ministre i, i tant dient que tot va bé, bueno, i a les immobiliàries i al sector empresarial en general, el PP dient que tot va malament, bueno, nosaltres diem que va malament, però no perquè el PP ho digui, eh? Ah, no no, ja. Però vull dir que... Eh, I llavors em dóna la impressió que, com en el 92, que hi va haver una crisi que va aparèixer quasi bé l'endemà que es havien tancat les Olimpiades, no? Uh -huh segurament la intenció és que la crisi apareixi l'endemà de les eleccions, o sigui, però si pot ser no abans, no? Clar. Però ens, a nosaltres ens sembla que la crisi financera internacional, en principi no anava amb nosaltres, oi? Eh, uh -huh. Però eh, ha tingut com a conseqüència accelerar el nostre procés. O sigui, la gent ja no podia pagar el preu dels pisos, o sigui, ja s'estava retraient el tema de la construcció. Però amb la crisi financera ha arribat una cosa que se'n diu restricció de crèdit, o sigui que que els bancs mm, no es deixen diners entre ells i els hi costa molt més deixar-ne als particulars. Uh -huh. I bé, sense una hipoteca només pot comprar... Només pot comprar un pis la màfia, em refereixo. Uh hm. -huh. I sí per això. O sigui perquè comença a haver-hi l'expectativa que si esperes un any el compraràs més barat. Jo dic que en aquell moment no s'està venent res, eh? No, no, no, a veure, a veure, doneu també una cronologia i aporteu una sèrie de dades que parlen d'aquesta baixada d'un 5% més o menys de, de sol·licituds de compra en, en, en l'últim trimestre des del 27 de juny. No? Vull dir, hi ha aquesta baixada a l'hora de, de, de, de compra de pisos i, jo, i immobiliàries que tanquen, sí. <laughs> que això ja és, és totalment indicatiu. No? I, I a llocs com Màlaga, una mortalitat immobiliària massiva, eh? més de la meitat, però molt, eh? Uh -huh, Llocs com més especulatius, pues, més ràpid ha sigut. Parlem un altre cop de eh, les crisis cícliques del capital de sobreproducció. Hi havia una, una sobre, sobreoferta sobre, d'immobiliàries en aquest punt, de gent que gestionava tota aquesta bombolla i, i sí, realment jo crec que ens hem vist afectats. El tema és, eh, eh alhora que interessant, és molt preocupant el, el tema del que tu dius, no? de que aquesta crisi no deixin que realment esclati per després de les eleccions. Bé, i per nosaltres el preocupant és les conseqüències en els treballadors. Clar que, de fet, mm, les dades ja indiquen que l'atur la, de la construcció està augmentant. Sí, sí, sí, sí, precisament aquesta era una de les altres coses que volia dir, clar. Que volia comentar. I, ah. I el que passa és que hi han dues coses que ens diferencien de la crisi immobiliària als Estats Units. Una, que el graó entre salaris i preus és molt més bèstia aquí que allà, eh? Uh -huh. I dos, que el pes de la construcció a la nostra economia, jo no sé els números del que és allà i el que és aquí, però aquí també és més important que allà. Sí, bueno, eh, vull dir, eh, es parla de que el nostre sistema econòmic eh, té tres potes, també. Eh, turisme, eh, serveis i construcció. Clar, el totxo és, eh, <laughs> és la gran aspiradora econòmica que genera, genera, genera beneficis i plusvàlues, no? Vull dir, clar que s'ha d'explicar moltes vegades que el PIB no és que creixi en renta per càpita, sinó que el PIB eh, <laughs> el, el computen a nivell macroeconòmic de quan creixen les grans fortunes també. I si una empresa o un banc, que fa poc hem vist al públic o que deien allò que la banca gana més que nunca, clar, vull dir, que la banca guanyi mmm, pel govern, no? pels seus gestors, pel gestor del capital, és que el PIB creix però realment és el que tu dius, vull dir, eh, quan hi ha una crisi qui la pateix és la immensa majoria, no? sí, la immensa majoria, i que, clar, estem en un país que va ser una mena d'experiment per al tema precarietat i baixos salaris, almenys dintre del que seria la Unió Europea, uh mhm. -huh abans de la introducció dels, dels, nous, dels nous països de la Unió Europea, que estan pitjor que nosaltres, eh? Uh mhm. -huh. Llavors, vol dir un país que pot anar molt ràpidament malament. uh mhm. -huh. Bueno, molt ràpidament, m'explico, eh? Vull dir que... O sigui, mm, hi ha tanta precarietat que es, que de tenir treball a no tenir-ne mm, mm, pot passar molt poc temps, m'explico? Clar. I una pregunta, les vanguardies polítiques de la classe obrera, estic parlant de tots aquells partits que, que reclamen del, del marxisme, o és igual, que reclamen anticapitalistes, la batalla la, les tindrà que donar eh, si realment es produeix aquesta crisi postelectoral, aquesta crisi econòmica, aquesta crisi social, la batalla es tindrà que donar al carrer o al sindicat, o amb dues coses. Sí, bueno, el que passa és que en aquest moment els sindicats no hi ha els joves i no hi ha els immigrants. Que, bueno, eh, I els dos, i les dones potser no hi han acabat d'estar mai, eh? <laughs> I llavors, doncs, i la classe obrera, ja, ja. sense les dones, els joves i els immigrants, pues, mm, bueno, només... I llavors, un altre tema és que mm, hi ha empreses senceres i hasta de les mitjanes que quasi bé no es pot fer acció sindical, vull dir que acomiaden els joves que intenten organitzar-se abans de que es puguin, de que es puguin organitzar. Mm. Bueno, vull dir que mm, el desitjable és que tothom estigui organitzat mm, de la forma clara o clandestina que es pugui, uh hm. -huh. eh, però, però bueno, en aquest moment l'afiliació i l'organització sindical a l'estat espanyol no és, no és molt alta. No? Per tant, és al carrer on es té que visualitzar tot això. Bueno, intentar connectar-se amb un moviment social com pot ser, per exemple, el de la vivenda digna, que ha tingut una certa embrancida, no? el que passa és que... Mm, sí, sí. Eh, no, no, o sigui que jo, per exemple, veig amb el tema sindical, no?, eh, uh mhm. -huh. organitzacions que hem trobat una, me una mena de, de, de dificultat de reacció en el sentit de que, de que ara que la crisi comença a estar una mica a tot arreu, ja eh, les seccions sindicals comencen a creure-s'ho, que això pot ser que no sigui una cosa conjuntural. Però <clears throat> durant molt temps ens hem trobat que mm, empreses del metall i així, clar, si et diuen que van a tancar, Renoi, doncs, noi, que aquesta ja, ja és la crisi, no? Però la tira d'empreses que els han, els han posat expedients de regulació o, o rebaixa de les condicions laborals i amb l'esperança o dient que això era un ajust per funcionar millor quan, quan eh, sovint després de la tira d'ajustaments s'ha acabat deslocalitzant. Mm, yeah vull dir que el problema és que em dóna la sensació que hi ha un trencament de, de paradigma o una cosa d'aquestes. O sigui, mm. eh, <clears throat> jo no sé si la crisi financera serà un gran catacroc o serà menor i el gran catacroc potser vingui més endavant, oi? Mm -hmm. Però a nivell industrial està ben, tio, un gran catacroc. Mm -hmm. Però, o sigui, aquest... Eh, sigui perquè... O sigui, la deslocalització, per exemple, a Catalunya en particular, jo ara et dic unes xifres hi havia unes declaracions del responsable d'automoció de, de comissions que deia hi ha en aquest moment 2.000 llocs de treball afectats per expedients de regulació en el, en el tema de l'automòbil. Eh? Diu, per l'any que ve es pot multiplicar per 10 o per 20, deia. I a veure, <clears throat> és que eh, Catalunya té el 30, ara no recordo si és el 30 o el 40% de la indústria de l'automòbil. I, I dues comarques, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, concentren la major part. -huh. O sigui, eh, mm, aquí és, això, és, bueno, això no és una hipotètica crisi, eh, ja està aquí la crisi, eh, per entendre. Bueno, doncs eh, ho tindríem que deixar aquí per, eh, per poder continuar sí. amb, amb l'últim bloc del programa. Agrair-te moltíssim el, eh, el que hagis pogut trucar i només, eh, només si ens pots dir una mica també uh, si, si, hi ha, si hi haguessin links o enllaços on, on la gent volgués aprofundir més, perquè hem estat tota l'estona dient ho vaig llegir aquí, ho vaig <laughs> sí. veure allà, no? Doncs, Me n'he eh, preparat cinc. ah, molt bé. Que, perquè no sigui dictar o així, ho uh -huh. dic, mhm. per exemple, dos paraules que es posen al Google i surt uh mhm. -huh. el primer link de dalt. Així ah, va, fàcil. perfecte. Bueno, el primer, el nostre, que posant lluita internacionalista, uh mhm. -huh en el Google ja surts. Vale, I aquí ja pots anar a lo del número 81 on parleu de tot això i... Això va, clar, clar. Uh mhm. -huh. El segon, bueno, la nostra internacional, organització internacional, pues, si poses la paraula LIT, L-I-T, uh mhm. -huh. C-I... Uh mhm. -huh. Tot junt o amb guió? Sí, tot junt. Tot junt. Uh, també sobre la primera. <clears throat> Llavors, a dintre d'aquí, uh, a l'apartat d'Estats Units, Uh -huh. Hi ha una sèrie d'articles que el segon precisament es diu Estados Unidos se pinchó la burbuja immobiliària, uh -huh. que allà explica una mica la, la, la versió marxista de les crisis. Uh -huh. Molt bé. <clears throat> Llavors, hi ha un article que trobo que, està molt, que resumeix el del dòlar molt bé, d'un economista llatinoamericà, que l'ha publicat fa el dia 12 d'aquest mes, que si tu poses aquestes tres paraules, <clears throat> un local, que és aquella... Mm, quan tu parlaves d'Afganistan, és una empresa de petroli d'allà. O sigui, un local, tal com sona, uh mhm. -huh. la paraula dòlar i la paraula 1930, el primer article que et surt és, és aquest. Uh mhm. -huh. Sobre val, ja aquest economista latinoamericà... Dir, però no, bueno, és les noves tecnologies, no? Sí. És, és aquest economista latinoamericà que, que fa una explicació del... Val, molt sí, bé. fa un resum de tot el que hem dit, uh mhm. -huh. molt lligat, uh mhm. -huh. eh, i dona alguna informació que no hem dit nova, de recent. I les dues últimes eh, links que deies? Sí. Eh, si poses Naredo, que és un economista espanyol molt bo. uh mhm, -huh, Naredo. Nosaltres no estem d'acord amb les seves conclusions, però sí amb el seu anàlisi. <laughs> bueno, sí. vale. La paraula dinero... Ah, Naredo Dinero. Sí, Naredo ah, Dinero. Semblava un poema. Naredo Dinero. No, i més cosa. Financiero. Ah. <laughs> Sí. I algú que rimi a Nero? I, no. I, I 1929. Ah, 1929, vale. Naredo, ah, dinero financiero. Ah. És, és un article molt bo sobre d'on surten, surten els diners. Ah, d'on surten els diners? Ah, molt sí, bé. que és més complicat del que sembla en principi, eh? Ah, però... S'ha explicat d'una forma molt senzilla, eh? Això és el Naredo. Naredo, sí. D'on surten els diners en general? Uh, sí, ell diu, hi ha tres fonts de creació de diner, l'emissió de moneda, uh mhm. -huh. els bancs uh mhm. -huh. i les empreses que aconsegueixen mm, fer ampliacions de capital. Ah, molt que... interessant. O sigui, no, o sigui, Naredo, Dinero Financiero, mi, eh, 1929. Això mateix, ah, molt bé. el tercer resultat. Molt bé, i l'últim eh, link? L'últim és una web eh, sobre crisi energètica uh -huh. que es posa això, crisis, està en castellà, energètica, i és el primer que surt. Crisis energètica al Google i ja sortirem immediatament. Sí. Molt bé. és molt gran, uh, eh, vau dir que és immensa, Fa, té 4 anys i està plena, però a l'esquerra hi ha una cosa que posa materials didàcticos uh mhm. -huh. que per entrar en el tema pues, doncs, estan bé. Molt bé. Doncs perfecte, Víctor, moltíssimes gràcies. Eh? A vosaltres. Eh? Doncs vinga, fins una altra. Salut. Salut. Doncs anem amb la pausa musical i ja després eh, us posarem eh, fins al final del programa l'entrevista que vam realitzar a la Marga Sanz. ¿no? Y tú, y tú opones aquello de opones en el sentido de que, bueno, todo esto se, se plasmará en un programa que, ¿no? Claro, yo lo que planteo son los, digamos, los ejes que deben ah. y, los contenidos que deben tener ese programa. Es decir, hablo Hablo del trabajo, hablo de la precariedad, hablo de los servicios públicos, hablo de la propuesta republicana, del modelo federal, hablo de la democracia participativa, hablo de la apuesta por la Europa, pero bueno, eso ya quedaría fuera. Pero ese programa que, él que se va a plasmar más adelante, sí, sí, ¿ya te lo habrían hecho los del manifiesto programa del PC o no? No, no, no, no. Este, eh, vamos a ver, este, programa, digamos, estos ejes programáticos que te digo, como grandes ideas del programa o de contenidos, es algo de la candidatura. Nosotros eso colectivamente lo hemos discutido. El conjunto de partidos y organizaciones que están detrás de, mi candidatura. Entonces nosotros hemos tenido reuniones para definir lo que son los ejes del programa. Y esos ejes del programa, de la propuesta que yo he planteado, las llevaremos a la Convención Programática de Izquierda Unida, ¿sabes? y trabajaremos por ellos allí en diciembre, ¿sabes? Y luego hay otra parte de mi intervención que habla más ya sobre qué perfil debe tener Izquierda Unida, cómo debemos actuar en la sociedad, cómo debemos eh, trabajar la democracia internamente, ¿no? Eh, la participación interna y entonces eso es un debate de nuestra Asamblea Federal del año que viene. Pero claro, la candidatura no va separada del debate de la Asamblea, va todo en la misma propuesta y por eso, digamos, mi intervención no es solamente relacionado con la propuesta de programa, sino también también relacionado con el papel de Izquierda jugar en la sociedad, con nuestro proyecto a largo plazo, ¿sabes? ¿Qué crees que determinará más el tema, las líneas que pueden llegar a ser aprobadas en la Asamblea? ¿El éxito de esta candidatura alternativa o las generales? ¿O es un ciclo que va unido al otro? Va unido. Lo que pasa es que el resultado de las generales pues puede a lo mejor enconar más el debate. que decir, enconar, no quiero utilizar esa palabra, digamos, que un buen resultado electoral Mm, para Izquierda Unida a lo mejor eh, serviría para excusa de algunos para justificar que se están haciendo bien las cosas y un mal resultado electoral pues seguramente nos daría a nosotros la razón sobre lo que está pasando, lo cual no quiere decir que nosotros creamos que hay un mal resultado electoral, ¿no? el resultado electoral puede ayudar al debate, porque puede ejemplificar a lo mejor lo que, nos puede estar pasando, ¿no? Yo creo que este debate es independiente del resultado electoral, porque este debate ya está en marcha, este debate ya está planteado en la organización. Y entonces, mm, digamos que tenemos un primer peaje, que son las elecciones de marzo, pero, pero nuestro objetivo y nuestro trabajo va encaminado al debate de, Izquierda Unida del año que viene. ¿Sabes, Margo, una cosa que me, que me ha llamado mucho la atención en los escritos que se están generando a través del blog que han puesto al servicio de tu candidatura? es esa cosa de zonas grises de la democracia. Sí, sí, Y, lo cierto es que últimamente con las conmemoraciones estas que se están haciendo de la transición, sí que es cierto que a nivel de, juventud y movimientos sociales se nota que se necesita una segunda transición para la juventud. ¿no? Ramón, no te preocupes. <laughs> vale, ya hablamos, sí. ¿No? Sí. Em, ese aspecto ¿Podría llegar a plasmarse en un tipo de lenguaje político que quisiera conectar con la juventud? A través de esas zonas grises de la democracia y la necesidad de una segunda transición, que es ese gran pacto que tú decías de reforma del Estado. mira, eh, nosotros en el programa, nosotros por ejemplo, con lo que está pasando de la quema de los carteles, de las fotos del rey. De las fotos del rey. pues ah, la gente se roza las vestiduras, dice estos son métodos que lo que hacen es favorecer que la derecha salga luego envalentonada defendiendo al rey, defendiendo al no sé qué. Mira, nosotros decimos que eso, son, eh, e, eso es un ejercicio de libertad de expresión. Entonces, si se puede quemar una bandera, eh, una bandera americana y no pasa nada, no, está penalizado porque tiene que estar penalizado el tomar una foto del rey. Nosotros hablamos de despenalizar ese tipo de actos, porque no, no tiene por qué haber una libertad, un límite a la libertad de expresión cuando llegamos al cuestionamiento de la monarquía. Entonces, a lo mejor yo no haría, yo no emplearía ese método a lo mejor para, para proclamar mi convención republicana, utilizaría otros métodos, pero entiendo que haya quien los utilice y por tanto que eso tenga que estar despenalizado. Y nosotros en, el País Valenciano, por ejemplo, hemos pedido en las Cortes Valencianas la despenalización, lo que pasa que bueno, no hemos tenido mayoría ¿no? para que eso salga. Pero, pero eso es lógico, que decir que eso se tiene que despenalizar, porque la monarquía tiene que estar sometida a la crítica igual que cualquier eh, instancia política. ¿no? Y, yo creo que eso es un elemento de enganche porque la apuesta republicana es una apuesta no solamente de la memoria histórica, sino una apuesta de futuro. Y hay muchísima gente joven que hoy hace una apuesta republicana, muchísima gente joven. Y tú te vas a una manifestación del primero de mayo y hay tantas banderas republicanas como banderas rojas. Y te vas a una manifestación contra la guerra y está lleno de banderas republicanas. O con, es decir, que eso lo estás viendo todos los días. Una, manifestación que tenga un mínimo contenido político, que no sea una cosa reivindicativa de un barrio tal, tiene banderas republicanas. Y eso quiere decir que, hay, que empieza, o sea, que, ese, eh, que esa asignatura pendiente de la forma de Estado que dejó la transición en el aire, pues la gente la está retomando y nosotros yo creo que, que, que, que Izquierda Unida tiene que hacer una apuesta clara, decir, queremos la reforma de la Constitución y, ninguna, y no nos conformaremos con una Constitución que no llegue hasta sus últimas consecuencias, que es dar la palabra a la gente para que decida la forma de Estado que quiere, que sea, un referéndum sobre la forma de Estado. Y, y nosotros abogamos por el referéndum sobre la forma de Estado. También utilizáis la expresión Socialismo del siglo XXI. Pero habría gente te diría, bueno, pero es que España no tiene ni petróleo ni gas. <laughs> ¿Cómo puede estar utilizando el señor Chávez en su momento para su revolución socialista bolivariana o los procesos de reforma en Bolivia, el gas, ¿no? Nuestro modelo de acumulación se basa en tres ejes que puede poner unos límites. Es que los, tres ejes en el sentido de construcción, turismo, ¿no? Los procesos, sí, sí, sí, la construcción, el turismo y servicios, que es de lo que nosotros fundamentalmente. Pero es que, ese modelo se le tiene que dar la vuelta. ...es decir que nosotros no tenemos las palancas que tiene Venezuela, ni como es el petróleo, ni el gas que tienen eh, en Ecuador, bueno, que, pero Cuba tampoco. Cuba no tenía nada y Cuba para Cuba es un soplo en estos momentos lo que la ayuda que le puede dar Venezuela o que le pueden dar otros países y la iniciativa que ha tenido la Venezuela del Banco del Sur, la creación de este Banco del Sur, que va a permitir, si esto sigue adelante, o sea, si eso, es que eso es una cosa increíble, porque si ese banco sigue adelante, va a financiar sin hipotecas para ningún país que quiera tener un desarrollo autónomo y soberano y no estar dependiendo de las peajes que te hace pagar el Banco Mundial o, el Fondo Monetario Internacional cuando te da préstamos, pues yo creo que, eso mm, puede dar una capacidad de, autonomía y de soberanía a los pueblos para decidir su propio futuro sin, ese tipo de chantajes que te hace el Banco Mundial cuando te da dinero. ¿no? Y, yo no sé, yo no sé qué, palancas tendremos nosotros cuando nos llegue, eso, pero nosotros, nosotros sí que tenemos un tejido industrial que ellos no tienen, aunque se está desmontando, tenemos una red de servicios públicos que debemos mantener y lo que el, país tiene que definir es eh, sobre qué base se asienta estratégicamente el desarrollo económico que no tiene definido un modelo de desarrollo económico. Nosotros decimos, se tiene que asentar sobre la industria, porque la industria crea riqueza, pues crea puestos de trabajo, sobre una apuesta por eh, aplicar tecnologías puntas a, la, producción para hacerla competitiva en el sentido de, crear riqueza suficiente y tiempo de trabajo para poder repartir ese trabajo entre todos y, eso significa definir qué son para nosotros sectores estratégicos, cómo se potencian, cómo, se traslada sobre qué base se monta o se articula una economía donde el sector público tenga una, una impronta. El sector público me refiero a la economía pública, porque la economía pública lo que hace es invertir en aquellos sectores que se consideran estratégicos y necesarios, que a lo mejor la inversión privada no hace porque no le son rentables, pero que se entiende que son sectores estratégicos y necesarios. Es decir, que las telecomunicaciones tienen que estar en el sector público, no, en las privadas, que las grandes compañías eléctricas tienen que ser públicas, no pueden ser privadas. Es decir, es que eso que es estratégico para el desarrollo económico y para la atención a las necesidades industriales y ciudadanas, es que eso tiene que ser público siempre, pero eso se ha renunciado porque el neoliberalismo va por todo lo contrario, va por las privatizaciones. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, normalmente a nivel de, Madrid el debate político, la agenda política viene muy marcada por, eh, la cuestión nacional, el hecho nacional, el hecho de Cádiz, eh, puede ser también el estatuto en Cataluña. Mi izquierda mira se sale conscientemente <laughs> de ese tipo de confrontación dialéctica como que Izquierda Unida se sale? En el sentido de que vuestra apuesta es federal y, ya lo sabemos, y republicana, pero por ejemplo, con respecto a, la cuestión de Euskadi y el referéndum que plantea Ibarraiche, una cosa es lo que dice que es Batúa y una otra es lo, que dice la dirección en Madrid. Sí, efectivamente. Mm. Sí, lo que, vamos a ver, eh, nosotros pensamos, bueno, yo te lo digo nosotros porque Izquierda Unida tiene su posición, ¿no? Vamos a ver, la propuesta que ha hecho Ibarreche es una propuesta de consulta, no es el referéndum vinculante, es una propuesta de consulta donde los ciudadanos tienen que decidir qué es lo que eh, quieren en un futuro para, el País Vasco pero no es un referéndum vinculante que signifique que se va a decidir sobre, o sea, que la decisión será ya, tendrá, digamos, eh, eh, ¿Será jurídicamente aplicable? No. Esto es una consulta. Entonces la propuesta de Chubarreche es llevarla al, zapatero, es decir, que ahí hay un reconocimiento de, que el jefe de, gobierno y el gobierno, el presidente de gobierno es zapatero y por tanto le hace la propuesta. Institucionalmente hablando hay un respeto hacia la organización estatal, ¿no? hacia el modelo estatal. Entonces nosotros qué decimos sobre eso? Pues nosotros decimos que... Mm, primero, que haya respeto a las propuestas y no se cree aquí esta oposición mediática a todo lo que puede venir del País Vasco. Y segundo, que para el momento en que se pueda hacer un referéndum de carácter vinculante que la gente tenga que decidir en el País Vasco qué es lo que quiere, ese, referéndum, para que realmente sea un referéndum libre y la gente se manifieste, tiene que darse en un contexto de ausencia de violencia. Es decir, y por tanto, ETA al menos tiene que tener un alto al fuego, tiene que haber manifestado una voluntad de, abandonar, digamos, las armas, etcétera, etcétera. Ahora, los procesos previos, donde no hay una decisión sobre el futuro, etcétera, etcétera, yo creo que no merecen ser tratados así para cuando si realmente se le tiene que dar, y, nosotros pensamos que al pueblo vasco se le tiene que dar la capacidad para decidir qué cómo se quiere vincular al conjunto del Estado español, ese, referéndum o esa consulta se tiene que hacer en ausencia de violencia, si no habrá una parte de la sociedad que estará coaccionada en su decisión. La última pregunta, sí. porque estoy seguro que ya <laughs> está un poco cansada. Se habla de dar la democracia en el trabajo. Y ahora en Francia están queriendo eh, reformar, lo de las 35 horas. No vamos un poco para atrás, pues no, vamos un poco retardados nosotros. <laughs> en el sentido de que nosotros estamos con las 40 horas, ellos están con las 35 y ahora las quieren reformar. Y nosotros aquí ahora hablamos en el sentido de la izquierda, ¿no? De democracia, de dar la democracia en el trabajo. Aquí no, nos va a pillar un poco a contrapié. Vamos a ver, quien quiere cargarse lo de las 35 horas es la derecha en Francia, porque eso fue una una conquista de la izquierda y de los sindicatos. Pero aquí ya se planteó en su momento, por parte de Izquierda Unida además, y Nosotros... con una cierta complicidad sindical lo de las 35 horas. No, no, no, aquí los sindicatos no, Yo estaba entonces trabajando en el sindicato y había una oposición a que eso se regulara por ley. Nosotros decíamos que había que regularse por ley las 35 horas como se hizo en Francia luego y, los sindicatos dijeron que no, que allá donde se consiguiera, por lucha sindical en las empresas que se consiguiera, adelante, pero que pero ellos se pusieron, los sindicatos se pusieron a que eso se regulara por ley. Y entonces gobernaba el PP, gobernaba el PP, que podría haberse utilizado como un elemento de movilización social contra el gobierno de Aznar y no se empleó. Pero pero vamos a ver, mm, lo que está sucediendo en Francia es que se quieren encargar una conquista social, pero no quiere decir nosotros que tengamos que plegarnos a, a, dejar de luchar por aquello que son conquistas sociales. Entonces, lo que tienen que hacer los trabajadores en Francia es no plegarse al gobierno de Sarkozy en, en, y renunciar a las 35 horas, que ya se han conseguido. Entonces, nosotros aquí seguimos reivindicando las 35 horas, seguimos reivindicando. 35 horas sin, disminución del salario. ¿eh? Entonces, eso por una parte, y cuando hablamos de democracia en el trabajo, no exclusivamente se toman las 35 horas, eso es el reparto del trabajo, Estamos hablando de que se legisle por el Estatuto de los Trabajadores la capacidad de los sindicatos para que, pues para trabajar en la empresa todo lo que sea eh, con capacidad ejecutiva y de decisión, todo lo que sean métodos de trabajo. De parte del propio comité de empresas. Este efectivamente, efectivamente. Eh, el reparto, eh, la organización del trabajo, los tiempos de trabajo, los turnos, el fiscalizar las cuentas de la empresa, eh, el poder tener acceso a, los libros contables, ¿por qué? Pues porque a veces te planteas, claro, es que eso es tema que hacen las empresas, porque la riqueza la generan los trabajadores, en cambio tú no puedes gestionar el producto de esa riqueza, porque se la propia, se la propia? Es la propiedad del empresario, ¿no? ¿En razón de que, Pues a lo que ellos dicen que como la empresa es suya y las máquinas son suyas, pues el producto del trabajador... es un socialista te diría, bueno, pero para eso utilizaremos la fiscalidad. Claro, claro porque ¿No? claro, porque ellos no quieren, nosotros también no utilizaremos la fiscalidad, pero es que ellos lo que, pero nosotros entendemos que la fiscalidad es un elemento de reparto dentro del propio sistema que aceptamos y que queremos llevar adelante, pero en última instancia eh, eso si no va, va acompañado de otras cosas no modifica, no modifica la, digamos, la esencia de clase sistema. Entonces, eh, nosotros lo que decimos, A la margen de la Fiscalía, nosotros decimos, no, no, nosotros queremos que la democracia vaya en la presa y que, porque vamos a ver, si, si llega un momento en que el empresario te dice expediente de regulación de empleo, porque resulta que las ventas no han disminuido, no tengo capacidad para para financiar, para pagar tantos salarios, yo quiero saber si realmente eso es cierto. Porque si no es cierto, porque tengo que aceptar yo eso. Ese expediente de regulación. Y yo tengo que tener derecho respaldado por la ley, un derecho a, a acceder a los libros contables para ver si eso es cierto o no es cierto. ¿no? Mhm. Uh -huh. Entonces, eso, hablamos de democracia en la empresa en esos sentidos. ¿no? Mhm. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Venga, Venga ya te pues con eso y lo que has visto, lo que... Doncs bé, fins aquí l'entrevista amb la Marga Sanz. Uh, ara ja posarem l'últim tema de música. Em falten 5, bueno, menys de 5-4 minutets perquè acabi el programa. Espero que t'us hagi servit eh, tant per aprendre coses que ja vam parlar en el seu moment, com podia ser lo de la bombolla immobiliària, com per acabar de, de, de tenir elements i de reflexió respecte a la, a la Marga Sant i, bueno, evidentment, a la candidatura alternativa que representa dins del conjunt d'Izquierda Unida tema aquest també que ja li vam dedicar un programa. Esperem ja la setmana que ve doncs, començar un nou cicle de temes i qüestions a debat al programa. Doncs eh, fins la setmana que ve, eh, sigueu molt feliços, recordeu aquest programa es remetrà el dimarts a partir de les 10 del matí i els, us el podreu baixar al vostre ordinador anant al blog www.espaialliberat.com www.radiocontrabanda.org. Seguiu escoltant en Ràdio Contrabanda al 91.4 de la FM de Barcelona o bé a través de www.contrabanda.org per la vostra emissió online. Us espero fins la setmana que ve. Eh, salut.